emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat nehoren behar. Ni ez doa bidea hartatik Ez errekara iritik ez!

Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugorain eta gaur angelura begira jarriko gara. Izan ere, hotxaiaren ogoita zazpian, angeluko kintau antzokian, mugarriak dantzan izeneko ikusgarria izango baitugu eklektika kangeluko kultura atariak eta dantzaz konpainiak elkarlanean daramaten eh, proiektuaren ba, emaitza ikusi izango dugu otsaiaren hogeita zazpian eta Donostia bi ren baitan eta Donostia kultura eta angeluko herrikoetxearen babesarekin eraman duten proiektu honen nondik norakoak ditugu bilduko gaurkoan. Argibide zonbaitzu izateko dantzaz konpainiako zuzendaria den Fernando Sainz de Huertarekin, mintzatu baikara eta berauk esplikatu digulenik eta behin proiektu honen abia puntua zein izan de. Fernando Sainz de Huerte. Abia puntu bi izan dira, alde batetikan e, igaz izan dako eh, egitasmoa, nola baitere bi e, zea, mugaz bi aldeetan edo egindako mugalariak e, programan barruan ba, txoriak edo ba, egitasmoa, nola baitere ekoizpen bat eraman genuen bi e, eh, aldetako bi eskolatara, haiekin lan egingo nuen, haiek beste sorpen bat egin zuten horretan oinarrituta, eta gero dana aurkeztu genuen elkarrekin, donostian, nolan, bai. Orduan, holako zerbait egin nahi genuen, hori izan abia puntu bat, eta bigarren abia puntu bat zan, hementzea aingelun zerbait egin nahi zutela gurekin, eta gu, hala ere, hementze kintau ezagututa, ikaragarri polita, ikaragarria da, hau altzorra da, eta hementze dakagula. Orduan, nola erabili? Bueno, hasi ginen isketan, eta hemen txedakogu baita ere, ba oso lagunkidea, ez dakit nola esan, eklektika. Orduan, hasi ginen pizkatzo bat, bueno, eklektika eta ta dantzaz, hitz egiten, begira zer egin genuen, nola egin dezakegu hementxe zerbait olakoa, eta noski ja beste ekoizpen badakagu berria, pasaden urrian e, zea, estreinatutakoa. orduan, bueno, hasi ginen. Zein da abia puntua honetan, bueno, angelun eta donostian zerbait alkarrekin egin nahi dugula, mugalariak egitasmoa edo programaren barne badagoela eta hartu dugu Donostiar baten sormena. Hau da, Judith Argoman izen sormena, gainera aprobetsatuta, berak erabiltzen duen musika, bueno, hainbat musika erabiltzen ditu, baina hoien artean erabiltzen du e, zea piek botazaren e, eh, zea pieza bat, e, goizian argiaztian, eta orduan, bueno, zergatik ez dugu hori erabiltzen, ba, bi kolegioekin lan egiteko lan, eta bueltatzu bat emoteko, nola baitere ezan genuen, bueno, ardezagun, kanpotikan hementzo Euskal Herriko bi eh, musikariak, baina Euskal Herrian edo jaio ez diren bi musikari hartuko ditugu, bataku batarra, bestia e, nik uste marroki dela, bata baionan bizi da, bestia barainainen bizi da, Nafarroan, eta biok edo bilek egingo dute, giz, e, eh, goizian argiaztian abesti horrean, e, berzio bat. Berzio horrekin gero umeek hartuko dute eta sormen koreografiko bat egingo dute eta dana aurkeztuko dugu elkarreken, ja, otzailaren hogeita zazpian, hementzekin taun, e, guztiok elkarrekin, dantzazek egingo du bere lana, hau da, guk pieza aurkeztuko ditugu, flash e, programa horretan dauden bi gehi gizonaiek, eta gero, umeek aurkeztuko dute haien pieza, musikariak baita ere zuzenean joko utela, eta hori dana egiteko, ba noski, aste osoan ibiliko gara elkarrekin, lanian, hemenan, eta bueno, eta gero bai topaketak, e, eh, nola baita ere bultzatuko ditugu, bata izanen da, astearen hasieran donostian, eta dana bukatzeko, hemen gelun, hemen txegokatu. Bautxaiaren ogoita zazpian, kintau aretoan angelun, dantzaz konpainaren irulan, eta baita angeluko endarrako legioko hainbat ikaslek, eta donostiako aitorrik astolako ikasle batzuk ere landuko dituzten eh, ba, bi pieza ikusial izango ditugu taula gainean eta piezetan gure begirada jarriz lenik eta behin ba, gizon haiek izeneko ikusgarriaren inguruan ba, argibidezun baitzu bilduko ditugu. Judi Targomanizek eh, landuriko pieza unek zera kontatzen baitu. Fernando Sainz de Huarte. Pieza horrek, e, bueno, batez ere oinarrituta dago e, eh, itxaz gizonen e, zea bizitzan, bai, zenolako bizitza dakaten eta zenolako garrantzia duen baita ere horren e, zea lana gure bizitzan edo guztion bizitzan, bai. Orduan, bueno, pieza, e, sormen koreografiko hori, edo horrek hartzen ditu hainbat mugimenduak baita ere eta hainbat giroak edo ba bueno haien eh, ba, eh, gizonen ba horretan bueno gizon eta emakumeak eh? ez da bakarrikan itsas gizonak baizik eta itsas emakumeak baita ere bertan daudela Orduan, bueno, hortze izan dira gure amabidantza, da, amabidantzarintzako da, eta, bueno, ba, benetan polita dela. Orduan, bueno, nahi dugu baita ere aste honetan, nola baita ere haiek ezagutzea ba, itxasoan zenolako bizitza, zenolako giroa dagoen, haiek baita ere umeek edo gazteek erabiltzeko haien zormenean, nola baita ere hori e, inspirazio puntua edo apia puntua hartzen. Bai, beste bi piezak Flash programan barnean eta beti eta aurkeztu dugu, nolabait ere ja Flasharekin ja bukatzen ari gara. Bere bizitza ja bi urte, hiru urte edo gutxi gora bera ja pasaitxu, eta ikara, ikaragarrizko arrakasta izan dugu Europa osoan zehar. Orduan, beste bi piezak izanen dira bata Poloniar batena, jazek Zubobobitz, e, eta hau ditzen da Fury Sequences, hau nor, eh, mageren musika erabiltzen du berak eta bere sormen koreografikoa egiteko, eta gorte barrokoan eh, girotuta dago. Mm? Eta hirugarrena da, itzi galilirena, hau izan zen gainera guretako e, egin zuen lehenengo sormena, flash de luz e, deiturikoa, eta nolabait ere Donostirako Euskal Herrirako omenaldi gisa egin zuen. Orduan txalaparta erabili zuen, Pascal Indok eh, nolabait ere baitare e, eh, jokatutakoa, eta baita ere danborra daren soinuak erabili zituen, hainbat, bueno, ba, Donostia eta Euskal Herria ba, horren e, omenaldia egiteko. Eta benetan dinamikoa eta bueno, bukaera polita gure parterako, gero gumeak etorriko direla noski. Badantzaz konpainaren eskutik ikusi al izango ditugun lanak aipatuta gorratuko du ere Donostiako Aitor Ikastolako gazteek baita Angeluko endarrako Kolegioko ikasle zonbaitzuk ere beraiena dutela ekarriko. Zer duten zehazki eskaineko, kontatu digu ere Fernando Saez de Ugartek. Baina nahi gero haien sormen koreografikoa eginen dute, nola baitere, Juitar izen, musika hori, zati hori, nolabait ere ez dakit, bos, saspi, minutu edo erabiliko dituzte, haien sormen koreografikoa egiteko, bai? Baina zazpi minutu horiek ez dira justu gizon haiek e, sormenean edo erabiltzen diren musikak, baizik eta berregindako musikak. Bai? Orduan, angelukoek erabiliko dute Mohamed Bujalalena, eta donostikoek erabiliko dute musika oinarri giza, bai, ba Jorge Sánchez den akubatarrera. Badantzaz konpainiako zuzendaria den Fernando Saenz deugartelen adiazpenekin geratzen gara, eta gugon hartu beraz, itzordua izango duzuela, otxaiaren ogoita zazpian, larun batarekin, angeluko kintau gelan, gaueko zortzi terdietan. Alea. Bai, Euskal Zalen da beraz Ipagaldeko elkarterik xaharena eta urte guziz, azken urte hauetan, liburu bat agertzen du, lehenago ere egin zituen, eh? Jean Etxeparen obra guzia, e, Larzabalen obra guzia, eta aurten, ba, mm, suerte bat dut, eh, proposatu ondoan, onar dezan, Euskal Zalen beraz argitaratu du liburua eta eskertzen dut dudari gabe idazle guziak eskertzen dituztan bezala. Ba, Daniel Landa idazlearen adierazpenak entzun dituzue orain etxea eta etxekoak euskal literaturan izeneko liburuaren aurkezpen egin zuen momentu hartako adierazpenak bildu ditugu hain zuzen etxea eta etxekoak euskal literaturan idatzi duen liburua aurkeztuko baitu aste buru hontan. Larun batean Donibane Garaziko Kukuska liburutegian atxaldeko lauetatik aurrera eginen du aurkezpena. Liburu honen argibideak gogora ekarriko ditugu Daniel Landagen eskutik. E, gehi nagusi bezala, etxea eta etxekoak e, hautatu dut. Dik, e, Euskal Kultur erakundean lan egiten nuelarik askotan, gure biltzaketan gai hori mm, bagnatzen ginuen, sakontzen eta gein, oroz gehienetik aipatzen. Eta gero ni haurek ere e, miratzi nuen, e, aspaldi, irurgoita emez hortzian, haien ahula, deitu liburu bat, ni baserritea naiz sortzez, beraz, oso ongi, biziki ongi ezagututut e, mundu hori, eta hor kondatzen dituen, nire, ba, etxearen eta etxeko berriak. Eta jakin nahi izan dut, entesgarria izan lakoan, beste idazleek nola aipatzen zuten ba gai hori. Eta liburu tegian etxean berean nituen liburu batzu berriz irakurririk, bertsu batzuz horroiturik, eta hola, hasi naiz lan baten egiten. Astapenean etxeari emaiten nion gehiago garantzia, etxea kokalekua, itxura, eta hola, benen hartu naiz, lastego hartu naiz, azken finean, etxekoek, etxeak baino gehiakoko garantzia zuela, etxekoek baitute etxea egiten. Etxekoak nolako, ba, etxea halako. Eta beraz, hor, eh, gauza biziki interesak eh, gariak atxe manditut, gero petsatzen nuen lehenik oita bost idazle, gero begoita ama, eta azkenean, hirurugoita bi bat dira, eta hirurugoita Iruten eta bi horietarik gehinedat, oraino, beste seiek, e, horietarik seiek badituzte bizati. Etxea eta etxekoak liburuan bada irurogeita bi idazleren testuak bildu izan ditu Daniel Landajeek eta aipatu behar, irurogeita idazleren artean berrogeita bost iparraldekoak direla. Daniel Landaj. Bai, erran behar da, e, iduritzen zaut, e, gu hala ere hauskoak girela, beste al, media gehiago, liburu gehiago, eta horrela, beraz, eta dudarik ez da, dudarik ez da, nik irurgo bi hautatu ditut, baina e, euskal literaturan, badira beste hainbeste edo gehiago, gai hori e, zuzenki edo, zehar, edo zeharka aipatzen dutenak, eta preseski inekezka da, eh, espereu dut, ez direla gehitzitua geldituko, ez baitita nire antologian sartzen eh, ez da bazterketa bat, baizik eta, ba, mm, jadanik berreunta hori alde egiten eh, ditu liburuak, beraz, eh, agian, beste, beste batzuei, beste antologia batzuetan, izanen dute beren eh, tokia, denak ez nituen sartzen hal, baina dudarik ez da, literatura, euskal literatura aberatsa dela alde hortarik. E, eran behar da, beraz, e, gehienak uh, ogoi garen mendekoak direla, eta deskriba penetan, ba, familia, uh, beren oiturak aipatzen dituzte, batzuk uh, itxura, etxearen itxura, edo loturak, oiturak, anitz, anitz oiturak agertzen dira, beste batzu berriz, beren etxea eraiki behitute, eta gura bilakatu behita etxe, ba, uh, esplikatzen dute, zergatik egin duten, eta Eh, transmisioaren eh, eh, transmisioa benetan agertzen da ere. Ha ah, ez bat ere, bat ere, ez da ez dute anitzek laudatzen, goresten, gora ipatzen dute beren etxia, ba, simpli-simpliki, eh, ez da apologiarik egiten edo, la, beren historiak konatzen dituzte, baina batzuek eh, eta egia da, eh, beren ramak aipatzen dituzte, nola eh, etxekan ere xaharrak egiten zen bezala, bere alaba eta alabaren alaba, etxetik kanpo uh, igorri zituzten, ba, uh, eh, olakoak ere gertatu dira, animaleko urrakoak gertatu dira, eta um, zati, zatitzeak, baina um, denek irakurri ondoan, ala ere, etxea, etxearen garantzia indaga agertzen da, dudarik duda gabe, eta oiturena ere. testu laburrak dira eta molde ezberdinetan idatziak, hau da bada poesia, bada ere prosa eta bada ere antzerkia. Bai, gehien gehienik agertzen den e, mota da e, prosa, hori dudarik gabe, baina bada, badira ere bertsoak eta nola ez eh, Salvador, Matin, Esponda eta e, Laskau Txiki, e, Amuriza eta horienak, eta poesia, erdo zentzietxart, edo idatzeder, edo aniz poesia ere ba, bada, eta uh, antzerki zati bat ere, preseski e, erdi zerdi gehi hortan sartzen dena. Eta ez dugu esan, baina liburu honetan e, beste liburuetatik harturiko testuak bildu dituzu, baina ez hori bakarrik badira idazle batzuek ere espreski liburuarentzat testuak idatzi dituztenak kontatuko diguzu nortzuk dira? Bai, preseski aipatu baitut, e, e, e, emazteak euh, gutxi zirela edo horrela, preseski, malik eta tamburrenek badakit bospasei eh, liburu idatziak ditula, beraz idazlea da, eta galdegin diot lekukutasun bat, eta e, e, idatz zezan. Eta preseski, idatzi daut, eta e, orai berrikitan e, ba, horrek eman diola ideia, bere egoitzapenak ere eta bere mm, etxeko berriak kontatzeko. Bera e, da antropologia ikasia du eta e, zerbait egiten digu ere berezia e, e, horien familia ba, agotetarik, agotak, eh, zela. Beraz bakotsak idazle bakotsak emiten du gauza mm, zerbait gehiago, eta eman ezagun nahi nuen ere ez bakarrik gelditu uh, iraganean edo sortetxea haren aipamenean, eta hortakotz bai jangri davant, bai uh, koldo amestoi eh, kontalariari galdatu diet, beren lekukotasuna tasuna zaten, etxe berriak egin baititu, baitituzte, bat sobedoan, Zubiotarra so, delakotz, zaunidaban, eta koldo amestoiek bere etxearen berezitasun bat kontatzen du zurez, zurezkoa baita koldo amestoien etxea. Horrela, eta piagesen ziartek, eh? horra, horra laugerren idazlea galatu dio dela, hak etxea kontatzen du, eta pereziki kontatzen du, etxe, etxe bahnean, Zer gertatzen zen, eskaratzen, zumat pilotan ari, ari zirela, anaien artean, eta esker, eh, eh, beren eskaratza, esker pareta bat baino, eh, arrisku garria zela, pilotak galtzen baitziren, eta horrela xe. Ba Daniel, landa jeitazlearen adiazpenak gogora ekarriz, gogoan hartu, etxea eta etxekoak euskal literaturan osatu duen bilduma, aurkeztuko duela, doni bane garazin, larun batuntan, kukuska liburutegian atxaldeko lauetan. Eta guztia erranda, ba, gura besterik esan zule, nahi duzen arte, aio... itxasoa Laino dago Baiot hain zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaztik, segitu behaztik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekagai ez.